А цяпер прапануем вашай увазе перадачу вострая брама. Вострая брама перадача Сергея Дубаўца. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Мемарыяльная табліца на доме, дзе жыў народны паэт ганаровы грамадзянін Мску Максім танк знікла год таму. Гэтага ніхто не заўважыў. Аўтары вострыя брамы шукаюць адказ на пытанне, куды апошнім часам прападае беларуская памяць і што прыходзіць на ейнае месца. для мікрафону аўтар Сергей Дубавец. У нашым доме заняпад. У беларускім доме, як у хаце у п'яніцы. Бульдозеры дратуюць могілкі, каменная баба трушчыць будынак, што стаў нацыянальнай рэліквіяй прападаюць мемарыяльныя шыльды. Здаровая рэакцыя на ўсё гэта занадта кволая, каб змяніць агульную карціну. Мала сілаў, каб усё адсачыць, каб вярнуць і паправіць. Занадта мізэрная ў нас маральная большасць. Вось з дому, дзе жыў народны паэт і ганаровы грамадзянін Мску Макссім Танк, знікла ягоная мемарыяльная шыльда. І адбылося гэта год таму. Ніхто не заўважыў. А між тым Макссім танк зусім не той творца, чый даробак прападзе бясследна, чыя вершы страцілі сваю энергетыку, чыя прысутнасць у нацыянальнай культуры можа спыніцца. Таму мы і звяртаемся да яго па адказ на самыя цяжкія пытанні беларускай гісторыі два стагоддзя. Геніяльны паэт мусіць даваць нам знакі адтуль міжваеннай вільні і з міжваеннай заходнебеларускай вёскі з савецкага камуністычнага менску. Ён страшна скупы на такія знакі. Ці гэта мы яшчэ не навучыліся прачытваць яго. Да прыкладу, адна з таямніцаў мінулага стагоддзя гэта масавае імкненне заходнебеларускай моладзі ў ССР ужо ведаючы пра гулах, пра калгасы, пра тотальны пераслед іншадумства, яны ўсё адно нібытыя матылі былі аслепленыя прапагандай усеагульнага ўздыму ды энтузіязму савецкіх будаўнікоў такога прывабнага ім камунізму. Пасля саветы прыйшлі і ў заходнюю Беларусь. Аднак нельга сказаць, што за прамінулае з таго часу паўвека народ масава расчараваўся ў сваёй колішняй аслепленасці. І нават сёння сведчанне таго, што за Польшчай было лепей гучаць рэдка і нібы прыглушана. Натуральна, самых галасістых вывезлі яшчэ ў 39. Наступных забрала вайна. Маладзейшых пасля вайны падабрала НКВД. І ўсё адно агульнага прызнання не адбылося. Бываючы ў заходнебеларускіх вёсках, не так і часта пачуеш ацэнкі да савецкага жыцця. Старыя людзі будуць згадваць пра пана, у якога можна было пазычыць збожжа, пра тое, што не пілі гарэлкі, марылі прыкупіць зямлі, словам ускосныя сведчанні іншага, але рэдка калі скажуць лепшага жыцця. Не выказаў такога расчаравання ці пакаяння і найбуйнейшы пясняр заходняя Беларусі Макссім Танк ягоныя думкі пра гэта калі і былі дык назаўсёды застануцца таямніцай мы можам толькі здагадвацца тады у трыцатыя танк быў ці не самым зацятым прапагандыстам камуністычнага раю на ўсходзе верагодна дзякуючы гэтаму падчас уз'яднання ён пазбегнуў рэпрэсію у ліку адзінкавых заходнебеларускіх літаратараў і ўвогуле інтэлігентаў астатнія адразу ж былі расстраляныя або адпраўленыя ў сыбір по танк атрымаў усе прывілеі ад уладаў, аднак прытым, напэўна ж, ведаў пра сумны лёс сваіх калегаў і землякоў. Напэўна ж, бачыў жабрацкую рэальнасць калектывізаваныя вёскі. Напэўна ж, разважаў пра жыццё тое і гэтае, але не пісаў, пісаў тое, што мусіў. Хіба што ў адным творы і тое на ўзроўні адценняў і водсветаў можна прачытваць ягоныя сумневы маю на ўвазе лісткі календара адну з лепшых кніг беларускай літаратуры мінулага стагоддзя своеасаблівы беларускі уліс твор пісаўся як дзённіку міжваенныя часы там уся тагачасная вільня там тагачасная нарачанская вёска і жыццё юнака які ўваходзіць у свет дарослых у гарадское жыццё і у літаратурны працэс Аднак і там паўстае маса пытанняў калі што пісалася і наколькі ўсё гэта рэдагавалася аўтарам пры падрыхтоўцы да выдання ўжо шмат пазней за савецкім часам. Магчыма, адказ на гэтыя пытанні мы атрымаем ад укладальнікаў акадэмічнага збору твораў пісьменніка. Акурат цяпер такі 15томнік рыхтуецца да выдання. Будуць там і лісткі календара ў пашыранай версіі. І вось тут у нашых пошуках адбыўся збой аказалася што ўжо год на доме паэта няма ягонай мемарыяльнай шыльды давялося адкласці літаратурныя пытанні і пачаць з іншага з таго як зберагаецца памяць паэта вы слухаеце радыёвабода у У эфіры перадача Сергея Дубаўца вострая брама. Вострая брама беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Сёння аўтары вострай брамы шукаюць адказу на пытанне, куды апошнім часам прападае беларуская памяць і што прыходзіць на ейнае месца. Зміцер Бартосік заняўся высвятленнем лёсу танкавай шыльды. У выніку атрымалася невялікае расследаванне. За апошні год у свеце адбылося ўсяго столькі, што можна дараваць сабе адно незаўважанае здарэнне. Яно адбылося акурат год таму з дому нумар 15 на вуліцы Кульман у Менску знікла мемарыальная дошка народнага паэта Беларусі, ганаровага грамадзяніна сталіцы Макссіма Танка. Сам я пра тое здарэнне даведаўся ад Макссіма Еўгенавіча Скурко, сына паэта. Затэлефанаваў яму з надзеяй пачуць пра нейкія невядомыя дэталі з віленскага перыяду жыцця паэта думаў сыну будзе прыемна пагаварыць пра бацьку але не адчуў на тым канцы дроту ніякага цёплага імпульсу ў адказ адкуль жа я магу ведаць пра віленскі перыяд здзівіўся Масім Еўгенович я ж нарадзіўся ў 41ым а хіба бацька нічога цікавага не распавядаў не даваў веры я чытайце танка быў адказ амаль як чытайце біблію Сын поэта дадаў: Вы б молодой чалавек подумалі, калі мемарыяльная дошка вернется на месца. Я сапраўды люблю танка, далі Бог не народнага паэта і не ганаровага грамадзяніна, не старшыню праўлення саюзу пісьменнікаў і не героя сацыялістычнай працы. Мне сімпатычны малады і таленавіты чалавек з віленскай вуліцы сняговай, галодны, бедна апрануты, з адвечнаю грашоваю праблемаю, апантаны левымі ідэямі, за якія правёў больш за год у турме на лукішках. Закаханы ў горад вільню малады паэт, чые выступы збіраюць публіку ад гімназістак да генерала Жалігоўскага. анучай хмара сцерла сонца. Вясенні першы дождж заплакаў. На стрэхах і на шэрай гонце разліўся вечар сінім малякам. І ноч прыйшла з прадмесця вуліц, палезла на званіцу ў вышкі. Сабакай чорны мой вецер скуліць пад шэрым мурам пад лукіскім. Агні, агні ў вялікіх вокнах і крык газетчыкаў рэклямы, ды на бруку вясеннім мокнуць ад ліхтароў жывыя плямы. На двары 35 год. Яшчэ ў лістках календара не пастаўлена кропка. Календар яшчэ толькі пачынаецца і самае цікавае ў календары наперадзе. І сусветны рэвалюцыйны пажар, і новая Беларусь і Менск. Старша падалося, што з дошкай здарылася банальная для нашых дзён гісторыя. Ну, разумееце, медь, ноч, машына, пераплаўка, баксы. Аднак супала толькі ноч. Менавіта ноччу, правісеўшы чатыры гады, дошка сарвалася са сцяны, бразнулася аб асфальт і разляцелася на тры кавалкі. Раніца яе заўважыла жыхарка дому, выклікала жэсаўскіх рабацягаў, і тыя аднеслі твор Анатоля Арцімовіча ў нейкія свае загадкавыя жэсаўскія сутарэнні. І жыццё пайшло далей. Горад не стаў ад гэтага горш спаць дэтэктыву адным словам не атрымалася, калі б не радкі, напісаныя паэтам менавіта ў гэтым доме у 1978 годзе. Прыпісалі спакой і нейкія кроплі, забаранілі хадзіць. І раптам бачу, сарваўся з вешалкі мой капялюш, за ім плашч, а за плашчам ціха падаліся за дзверы мае старыя сябры, дарожны кій і боты. Куды гэта яны? Ледзь дагнаў іх на грачанскай дарозе. Сын паэта спрабаваў высветліць далейшы лёс мемарыяльнай дошкі, але яму адказалі, што ўсё пад кантролем. Той кантроль цягнецца ўжо больш за год. А дошкі з паэтавых сваякоў так ніхто дагэтуль і не пабачыў. Правда, дочка танка мне казала по телефоне, что она периодично интересуется ее лесом. Вырешил потекавиться и я. У начальника ЖЭСу крыху дрыжили руки. И он скардился на Зеленгаз, який повинен займаться этой проблемой, а еще крылдовал на скульптора Артемовича, який обещал забрать дошку на реставрацию, да так и не забрал. Однако показать саму дошку у начальника не знайшлося у той день часу. Домовились на позднейший термин. Я не схильный ему не доверять. Стоит, думаю, тая дошка, помеж стромянками ты метлами. Дачцы поэта причину здарения потлумачили так – Маўляў, сцяна не прыстасаваная да такога вялікага грузу. Але не трэба быць вялікім фізікам, каб зразумець, што гэта не так. Тарэц дому, дзе вісела тая дошка, уяўляе сабою дзве вялікія жалезабетонныя апоры, якія вытрымаюць любую вагу. Всё залежыць ад даўжыні штыроў. Але не гэта мяне ўразіла. Я стаяў перад домам аднаго з любімых сваіх паэтаў, і не меў аніякага жадання заходзіць у гэты дом. Не таму, што танкавы ўнукі не размаўляюць са мною адной моваю. І не таму, што ягоны дом даўно мае ў народзе мянушку даляр. А таму, што гэта быў не ягоны адрас. Дакладней, гэта не быў адрас паэта. Я прыйшоў дадому і пачаў гартаць збор ягоных твораў у надзеі знайсці хоць што-небудзь пра Менск пра вільню пра нарач калі ласка нават пра ленинград з нью-йорком а як жа горад дзе ты жыў ледзь не паўстагоддзя дзе атрымаў кар'ерныя ўзлёты ты номенклятурныя выгоды дзе табе за вершы пра кастрычнік не свяцілі лукішкі у горшым выпадку даляр і знайшоў ось яно у показваюць дом паэта. Толькі рэстаўратары забыліся, што ў доме, у якім некалі ён нарадзіўся, жыў, не магло быць такога бетоннага ганка, такіх глухіх сцен, такой непрамакаемай страхі, шчыльна зашклёных вокам, такіх дзвярэй з засовамі і такога высокага парога і яшчэ стоража. Бо як бы да яго маглі залятаць вятры, усе птушкі, зоры, заходзяць усе дрэвы, кветкі, людзі, з якімі ён дружыў. Працяг гэтай гісторыі прагназаваць не бяруся. Хочацца верыць, што ўсё ж пачнецца грамадскасць. Заварушыцца саюз пісьменнікаў, Арцімович зробіць рэстаўрацыю крылаў, бо адкалоліся менавіта металічныя крылы. А той нядобры зеленгаз знойдзе даўжэйшыя штыры. Ці зменіцца ад гэтага талярывы краявіц, не ведаю, але ад начальніка жэсу не чаплюся. Можа, ніякая рэстаўрацыя і не патрэбная. Пакуль зміцер бартосік шукае мемарыяльную шыльду з дому, дзе жыў Масім танк, Сергей Харыўскі звярнуў увагу на паходжанне назваў і імёнаў на дзіўныя і недарэчныя спалучэнні словаў у менскай тапанімецы. Танк слова зусім чужое хто б гэта ў часы нашай долі ведаў такое слово ангельска гэты тэрмін якім пазначаюць вайсковыя машыны за гарматамі увайшло ў лексіконы еўрапейскіх народаў толькі пасля першай сусветнай вайны але не ва ўсе палякі напрыклад называюць тую машыну панцэркай беларусы не прыдумалі нічога лепш за баявы панцырны вазок згадзіцеся танк вымаўляць цяпер прасцей і слова гэтае ў нас прышчапілася канчаткова толькі пасля апошняй вайны. Менавіта прышчапілася, бо прышчэпку зрабілі гвалтоўна адміністратыўна на тапанімічным узроўні, калі ва ўсіх райцэнтрах з'явіліся вуліцы танкістаў. У Менску танкавы назоў блукаў. У свой час гэткім найменнем пазначаліся розныя вуліцы, але па вайне, Яны прыпадалі кожны разу на тыя кварталы, што пазней зносіліся паводле няўмольная менская лёгікі. Думалі, скажам назваць танкавай тую вуліцу, што вяла да ЦК КПБ. Раней яна была падгорнай і слушна, бо ў літаральным сэнсе адрэзак цяперашняй вуліцы, што ідзе ад парку горка, уздымаецца пад гару. Вось тут да сёння і стаіць менскі танк нібы той самы, на якім экіпаж малодша лейтенанта Фролікава, а 23 гадзіне 3 ліпеня 44 -го году уехаў у Менск. Раней тут стаяў унікальны помнік 18 стагоддзя былы за царскім часам земскі музей. На ягоным месцы і паставілі танк. Казалі, што ім начуюць бамжы, а дзеці гуляюць у вайнушку. Зрэшты стаіць сабе танк і стаіць. выраслі дрэвы, танк прапал з перспектывы старадаўняй вуліцы і нічога цяпер нікому не гаворыць. У энцыклапедыях напісана, што ён на гранітным пастаменце. Гэта няправда. Пастамент таненькі з друзу і бетону. Таму не за раз на 5 гадоў пліткі са штучнага граніту, якімі ён абкладзены, мяняюць а яны ўсё лупяцца ды лупяцца. Пасля на гэтай вуліцы, зруйнаваўшы стузін старых дамоў, што, як кажуць, не ўяўлялі сабою каштоўнасці, паставілі новы вялікі дом, што ў народзе менскім завецца ступенямі. І засялілі яго зусім не шараговыя менчукі. Сярод іншых, паводле збегу акалічнасцяў, тут апынуўся і Макссім танк. Зрэшты, паэт тут жыў чамусьці нядоўга. На пачатку 70-х ён пераехаў у іншы дом на вуліцы Кульман. І гэты дом характэрны. Яго меншукі завуць далярам за ягоныя выгінастыя планіроўкі. Гэта вельмі камфортны быў на свой час дом. Тут жылі міністры, іхныя намеснікі ды іншая публіка. Нават вуліца перад ім пешаходная з вербамі але не гэтую вуліцу назвалі імем Масіма танка а перайменавалі былую танкавую куды насамрэч ускочылі у першыя гадзіны ліпеня 44 савецкія танкі прарваўшы лінію нямецкіх дотаў вуліцы танкавай цяпер у менскую няма той дом што пачалі будаваць на ёй перад алімпіяды ў москвескве цяпер у менскім жаргоне завуць брэскай крэпасцю. І праўда, дом бясконцы. Каб была беларуская кніга рэкордаў, дык гэта быў бы самы даўгі ў ёй дом. Там прапісаны народны пісьменнік Васіль быкаў. Тамака ж майстэрні беларускіх мастакоў і мастацтвазнаўцаў найноўшая часу. Але што пэўна, Макссім танк не меў аніякае дачыненне да гэтае крэпасці і да гэтае вуліцы. Як і да спаруды на плошчы незалежнасці, што завецца педагагічным універсітэтам. Колісь тут перад ранейшым будынкам з бюстамі клясыкаў на фасадзе за хрушчовым высаджвалі пальмы. А сёння імя паэта нададзена бетонна-шкляной пачвары, што замыкае праспект скарыны францішка скарыны прычым тут Масім танк а дом па вуліцы кульман А хто такі кульман магу паспрачацца з сергеем харэўскім ці можа быць дапоўніць ягоны аповед сваёй версіяй Масім танк мог назвацца так не толькі з-за браневіка інакш атрымліваўся даволі дзіўны збройны сімбіёз кулямёта з самаходнай гарматай Не веру, што Яўген з курко з ягоным вычуваннем слова гэтак да зубоў узброіўся, каб баяваць з імперыялістамі і набліжаць перамогу сусветнай рэвалюцыі. Паходжанне імя растлумачыў Уладзімир жылка ў сваім прысвячэнні Богдановичу. Як зайздрасна насіць вянок паэта і мець імя задумнае Макссім міжваенны эстэт Яўгенс Курко з падачы эстэта жылкі узяў сабе імя эстэта Богдановича. Усім тром было ўласціва захапляцца класычнымі формамі паэзіі, у тым ліку і японскімі пяцірадковікамі танка, адсюль прозвішча Зразумела, што Макссім танк ніколі б не растлумачыў свой выбар ані рэвалюцыйным матросам, ані пятру Машэраву, ані аўдыторыі ў партшколе ці калгасным клубе. Паўсюль ягонае імя разумелі толькі як браняваную машыну гармату. І такое разуменне было на руку класыку савецкай літаратуры. вы слухаете радыё свабода у эфіры перадача сергея дубаўца вострая брама вострая брама беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў сёння аўтары вострай брамы шукаюць адказу на пытанне куды апошнім часам прападае беларуская памяць і што прыходзіць на ейнае месца у памяць Масіма танка патроху знікае з інтэр'ераў беларускага дому. Што ўжо казаць пра іншых меншых творцаў нацыянальнай літаратуры. Самае тут недарэчнае, што на месца гэтай памяці гэтых мемарыяльных шыльдаў, будынкаў ды да іншых рэліквіяў не прыходзіць нічога іншага. Мы забываем не дзеля чагосьці, а дзеля пустаты і сам паэт вельмі тонка вычуваў гэтую сітуацыю пра што сведчыць ягоны класычны верш з крыху недарэчнай назвай у вільнюсе Не знаю, што магло расчуляць мяне межывільнюскіх муроў. Мо тое, што тут столькі вуліц з імёнамі маіх сяброў, Ну як жа іх не пераведаць? І я за ценем сваіх дум па пераходах, пераездах, знаёмых вуліцах іду. Званю. Мне дзверы адчыняюць, не застаюся бро былых, і шмат хто здзіўлены пытае, няўжо іх знаў і помню іх, Няўжо іх знаў, няўжо іх помню. Чаго ж быў дзверы грукаў я, Чаго ж бы кожны раз у поўнач блукала песня тут мая. Згадзіцеся страшнавата, калі табе кажуць пра тваіх сяброў, што ты яшчэ можаш іх помніць, маўляў, так доўга не жывуць. Верш аказаўся прарочы і для менскай кватэры Масіма танка. Верагодна, гэта не задача нашай праграмы вярнуць мемарыяльную шыльду на ранейшае месца. Для нас важным застаецца адказ на пытанне, як мудры і таленавіты чалавек напрыканцы жыцця ацэньваў свае юначыя лявацкія погляды і памкненні. Пра гэта мы і паспрабуем даведацца ў адной з наступных перадач. прагучала аўтарская перадача Сергея Дубаўца вострая брама. Вострая брама беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў.